munaana katonye za musanvu emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba tomugerwa tukasiba omusaayi gwomukama nga tumanyi nti obusaayi gwo bwamaanyi teri asobola kuwaguza n'abuyingira n'atujyamu mukama abaana basaire beebikka musaayi gwo enyumba zaabwe era olumu tebasobola kuyingira naffe mukama katonda tonga kyoli kyokyaleero ogyoyogere naffe ayi mukama era otuweereze mikairo ye gwatusuubiza otwetoolayi mukama katonda w'eggulu buli muntu yenna waali mukiseera kino abeere ng'ali musaayi gwo ng'agenda okulera ekigambo kyo okuva gy'oli mu linnya erya yesu kristo kakati nno njakola kubayigiriza nate olutalo olw'enkomero entaimuwo entitaimu olutalo olw'enkomerero ebiseera bino ebyenkomerero bikambwe ennyo nnyo nnyo kubanga emyoyo gyekigenda okulwanyisa gyemyoyo eh, eh, terugamba kyera abafumo nti ogenda naweerijja ku musajja Eh? ngaingiddemu omuzimu ogwobwenzi notumanya nti ogwomuzimu ogwobwenzi gulwanyisa muntu buntu gulwanyisa eh, kitundutundu kyensi oba ekyalo ekyalo kiyinza okujja nekimwamirwa omuzimu gwobwenzi nga kirimu abantu emitwalo ngaesatu naye ekyalo kyonna nga kijjudde obwenzi akati gwe omuzimu okusobola okulwanyisa abantu emitwalo esatu eh? naye olaba ah, guba megga naye kati omu yekka omusajja omuloza gunamukola kutekati gwe ne bwomuteekako ekifuba ekyamaanyi guli omuzimu gwamaanyi nnyo tekusobola okwata ekyalo kiramba kakati nno njagala nkulage okusooka byonna tusookerewa tusooke ekitabo kya daniyeri ye daniyeri yakimanya nti mukwano gwange emizimu gyo togyerijjako nga toli mukusiiba nga tosiiba oli muntu wakuona mmere ku mande tojja gisobola mudaniyeri sula ekumi musajja wate ono yali mulwadde ng'atalina namaanyi naye ebyo obulwadde n'asooka busawa bbali naga nti aa ah, ah, sitaani tamanyi bulwadde nze sijja kubeeraawo kwematyamatya kansibe n'obulwadde bwange tandika olunyira okubiri kumi olunyira okubiri danyeri essula kumi olunyiriri olwokubiri mu nnaku ezo nze danyeri namala sabbiiti ssatu ennamba nga ndi mulumbe ennaku ssatu katonda baliitalumba abantu nabo bana eita yabyalumbe bannange begayiridde temugaa nti danyeri yali yabyalumbe nedda danyeri teyali mulumbe wabula danyeri yali mulwadde ekyo kyokugamba nti nali mulwadde abaganda bagamba nali mulumbe apaana erisabya lumbe yali mulwadde nze daniyeri nali mulwadde mhm. saalyanga ku mmere ennungi era so n'ennyama newankubadde omwenge tebyayingira mu kamwa kange n'agamba nti nali mulwadde akati bakitu kyokugamba nti kambeere omulwadde ngambe sitaani munange sitaani nkuba mpola nze ndi mulwadde munange nedda yagamba nti wakiri kansiibe nga neerumya nimu okulya ebintu ebirungi mwana waaliwo ne fasting eyoekiro ekyo naye eh, bwobanga oli mulwadde nogamba nti obandi lubuto kansiibe nga nywayo kikobu kyamataaba kyakyayi eh, oba nyonsa kansi bwogamba nti awadde mukama naye alaba nyonsa sirina kyakukola gumu nti kendeezaako ku bukendeeza ku kwejalabya kwa chips hambaga biki ogambe nti ah, ebyo sijja kukwatako pina kibata kaaduveeko kandye ebintuntu bwe bityo njakulya bidoododoodo byange njakulya kuki kanyweyo kijuisi kanyweyo kugamba olabe nga omubiri guno okusigala nga bunafu ekikulu kwekulaba nga omubiri ogunafuya eh, osobola ogunafuya completely noba nga tokuwadde emmere atol ate osobola ogunafiya ng'obuwadde bihafuhafu ebyo nga bwetungaddanaye bwe yakola nagamba sijja kunywayo nawadde kantu konna kalungi sijja kunywa waini oyo sijja munywa sijja kunywa kaki konna naye kaneekuumire muki omubiri guno ngunafiye kubanga eno maaso wali waliyo emizimu egyamangi baali bagenda okulwanyisa ye ne malayika kira wansi olwokusatu ndoozi olwali olunyiriri olwokusatu saalyanga ku mmere ennungi so n'ennyama newankubadde omwenge tebyayingira mu kamwa kange kakati awo naakwata essaalaawo yalina essaala gye yakwata nafuna n'okwolesebwa kakati malayika najja olunyiri okumi n'olumu naŋŋamba nti gwe danyeri gwe omusajja omwagalw ennyo hmm. tegeera ebigambo bye nkugamba weesimbe kubanga eri gwe gye ntumiddwa kaakano kabi bamaleka batuweereza obulabe abatufumirwa mufibo era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo nenyimirira nga nkankana mm. nalyoka ŋŋamba nti totya danyeri kubanga okuva ku lunaku lwasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera mm. n'okwewombeeka mu maaso ga katonda wo ebigambo byo byawulirwa nange nzize olw'ebigambo byo ebigambo byawulirwa gwakati olaba ebigambo ono eyasibako afaafu Eh, ngaalya bintuntu bitonotono bwebiti naye ate gwagenda okumalirayo ddala ate akati no kyenjagala okutegeeza nti obeera osiimibwa nnyo maaso ga mukama tonda bwewewaayo munoonya kubanga manyi nti ku nsi kuno okuliko sitaani atutawaanya aleeta ebikemo aleeta uh, okutusiiga enziro naye ye kyakwagaza kwe kukyuka ne weenenya n'omanya uh, sitaani uh, uh, ani n'omanya obunafu bwo katonda n'omukyukira noga mukama katonda nyamba mbe mumaaso go naye okugamba eddala nti sijja kunoonya mukama sijja kusiiba ebyo njagala obinyoke kira wansi naye omulangiro w'obwakabaka obwebuperusi nanziyiza ennaku abiri mu lumu sokoddemu olunyolo kkumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri n'alyoka ŋŋamba nti totya danyeri kubanga okuva ku lunaku lwasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga katonda wo ebigambo byo byawulirwa nange nzize olw'ebigambo byoba lwewateekateeka omutima gwo wadde eh, tewasiba fuule wasibako bitundutundu naye weewombeeka mu maaso gange ab'emisana twawulidde nti noonya obuwombeefu Eh? akati omusajja ono bamusiimye agati olwateekateeka omutima gwo nonoonya obuwombeefu ebigambo byo byawulirwa hmm? naye omulangiro w'obwakabaka obwebuperusi nanziiza ennaku abiri mu lumu akati no njagala kulaga emizimu gye tugenda okulwanyisa nti emizimu gino gyegiso omulangira weperusi perusi yali uh, empa ya namba biseera ebyo eko obutundutundu bw'ensi empula ono bwe yali anfuga kabaka empula bwe yali anfuga naye omulangira agufuga omukulu waagwo omuzimu kyentegeeza omuzimu ogwali gufuga gwalwanisa ani omubaka ono malayika bwe baali batumye ne gumulwanyisa kakati obanga omusambwa guno gusobola okulwanyisa malayika avudde mu ggulu naye gwe gwali ku nsi kakati malayika awo olabyewo nti n'akaaba amaziga nedda tuli mu lutalo ebyokuwoloma ebyokukaaba amaziga ebyokukola kibo tebijja kuwanguza sitaani ebifaki tajja kwongera bwongezi kuyiga naye tugenda okulwanyisa emizimu emikambwe egyalwana ne bamalayika naye bamalayika ne baba nga bawangula ekiyisa kisobono nti malayika yayita reinforcement kira wansi naye ddaba mikayiri omu ku balangira abakulu najja okunyamba n'embeera eyo wamu ne bakabaka ab'ebuperusi naye najja okunyamba olidde ani omulangira omukulu omulangira omuno omukulu bgendaokukwata olugende musula ekumi nebiri tulabe omulangira oyo omukulu naffe yagenda otuyamba mu kiseera kino kino kino omulangira oyo mikayiri oba malayika mikayiri yeyalwanyisa sitalin okumugoba mu ggulu n'amussa wansi era yagenda okulwana olutalo olw'okujja sitaani mubulamu bwo okujja sitaani mirimu kyo okujja sitaani buli wantu oba sitaani wadde oba sitaani waki kuluno tasulawo kubanga tufunye bagenda tuwa katonda tusuubiza nti agenda tuwa omulangira oyo ah, mikayiri omulangira w'eggulu ajje ayambe mu lutalo luno katonda manyi nti abaana be bagenda kuba n'olutalo lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo daniyeri esula kumi nabbiri olunyiriri olusooka mm-hmm. era mu biro ebyo mikayiri aliyimirira mm-hmm. omulangiro omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo omulangiro omukulu gwetulabye wali mu lunyiriri okumi nannya omulangiro omukulu ayimirira abaana b'abantu ayimirira ekkanisa ayimirira abaana ba katonda agenda kusituka alwane atulwanirire olabye okwagala kwa mukama katonda amanyite obusawo lugenda kuba lwamaanyi nnyo omulangira oyo nga bwe yayamba amalayika ah, oli gwe baali batumye eh, n'amuyamba okuva eri omusambwa guno obwebuperusi gwe gwamaanyi nnyo ate nga naffe gyekigenda okusituka okulwana gyetugenda okulwana nakyo kakati nno naawe mukifo kyokuggwamu amaanyi oyita mukama mpeereza mikairi mukama mpeereza reinforcement mpeereza omukadde owedda ebyona byona nzea on your disposal byonna mukama abikwasiza biri mikono gyo okubisaba hmm. agamba atya era waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu hmm. ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku birebo waliba genda kubaawo ebiseera ebizibu abemusana mwabiwulidde wagenda kubaawo ekizibu wagenda kubaawo akayigo wagenda kubaawo tribulations ebiseera ebizibu bitabangawo kasookanga nsi ebeerawo Eh? newonya okuwulira nti buli bantu bonna bonna buli omw ayogera kino tetukirabangako kino sikirabangako ngewali omanyi nti bali kusiba emimu egyo noyogeranga ejjembe noyogerera mulinga ejjembe eryebuziizi wakirootako nti balisiba emimwa omulenzi abadde agenda okumpasa nga tasobola kulaba lipstiki wakirowoozaako ekigambo ekyo eh? naye naawe kibikutuuseeko ne bakusiba emimwa kyotolowoosanga nakwo nti balikikusiba emumwa akati no liina noolwo n'ogenda okwanjula mubuuka gwe oyogerere mu kikookolo ekyo olabe ngaomukazi tebamukumme baga nti ono <laughs> tumuwa tutya omukazi waffe ono kati eh, yagala okutegeeza nti ebintu bikayi wali tukimanyako nti osobola kugenda nemukwanjula kuko noyogerera mukikookolo kakati embeera yonna gitwagaa nti wali baawo ebizibu ebitabangawo kasookanga nseebaawo ate tebiriddayo eh, kati nemwakanyiri abonozo kakubiri olunyiriri olusooka hmm. era mu biro ebyo mikayiri aliyimirira hmm. omulangiro omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo era waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu hmm. ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo ekitabangawo kasooka wabaawo ensi kigambe buli muntu yenna ayogera ennyanja weridde abantu neegazwa bagambe batya ah, tetukirabangako omwagaganzi nakamala ku nsi emyaka ataano naye tekirabangako kwegamba ebintu ebitalabangako ebintu ebiri peculia ebyenjawulo ennyo bigenda kutandika okwapeninga nnyo nnyo nnyo okubeerawo kwabyo byonna nga biranga enkomerero eno etuuse amerika yagamba zirabanga kufa kwenkanidde batusama bin laden yatulumba tetulabanga kufa kufana bwetyo bantu bafanga kukumisatu kakati abafudde baligenda mitwalo e, miitivu obungi oba mitwalo kkumi simanyi nakumanya ekyo yakitaani emirimu kyebwe ekito egifaanana naye kakati ye mutuddayo mu ssuula eyokkumi omulangira Uh, najja nayamba gwe batuma ono gwe batuma bamuyitaani esula eyekumi olunyiriri olwekumi nesatu hmm. naye omulangiro w'obwakabaka obwebuperusi naziiza ennaku abiri mu lumu hmm. naye raba mikayiri omu ku balangira bakulu najja okunyamba najja nayamba omuntu ono gwe batuma malayika gwe batuma gabujiri bamutuma okuleeta obubaka yatuleeta obubaka naye ne bamulwanyisa paka lwe yatuma yatuma ejje ezibuze ebyamalayika ono omukugu yalwanyisa sitaani najja n'amuyamba kakati nno ng'ate alina okuddayo mutawana guli awo nago bwamaanyi ng'alina okuddayo mu ggulu olunyi lwabiri nelugamba lutya nalyokayogera nti omanyi kyenvudde enjija gy'oli nekaakano naddayo okulwana n'omulangiro w'obuperusi era bwe ndivaayo laba omulangiro w'ebuyonaani alijja n'agamba nti nzirayo nomunnange saira nange nzirayo ate okulwana naki n'omulangira weperusi kubanga nteezi waggulwa ninza awo waggulu awo ngenda kulwanaye omulangira weperusi afuga e, ki afuga obwakabaka bwonna obwo ngenda kulwanagana naye kusabira ate bwe naamala oyo waliyo omulangira omulalajja oba uh, wakinsi kyeyo buyonaani buyonaani ye greece Ah, omulangiro oyo ate naye aninze kwegamba lutalo ku lutalo kakati byoyo nabikubuulidde mwana wa byobadde wemulugunya byobadde wekyanga ebyo lwakubanga obadde tunasoosebwa nti tugenda kuyita wafunda tugenda kuyita mu lutalo tugenda kuyita uh, mu lutalo era abagenda okuyingira eggulu nga batwakira byemisaana byebawanguzi awangula alisikira ebyo ekyawandibwa kigamba naye omuti Hm? basomere eh, essuula ajja kuba ya abiri mwemu olunyiriri lujja kuba lwa musanvu abiri mwemu musanvu okubikulirwa okubikulirwa essuula eyabirimu emu olunyiriri olw'omusanvu awangula alisikira ebyo nange nabeeranga katonda we naye anaabanga mwana wangeogenda okusikira ebyo omuggulu bingi nnyo omukwano gwange bingi obusika bwaffe gye buli waggulu eyo otyo naye naye abati hmm. n'abatakkiriza abati abatidde okulwana abeeraliikirira abatidde embeera Mm-hmm. n'abatakkiriza n'abagwagwa mm-hmm. n'abassi n'abenzi mm. n'abalogo mm-hmm. n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti mm. kwe kufa okwokubiritugenda kubanga tusabibwa nnyo tibatugatte wamu n'abenzi n'abatakkiriza abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi ng'ate gwe tewabikola naye nga wakola ki watya okulwana baana ba isirairi ekyabatwa ekyabalemesa okuyingira mu sensuuzi tebabba tebayenda tebakola ki wabula balemererwa okulwana baati ogenda okulwana ne baga nti ayofe tetujja kusobola abasajja bawanvu baanaki bakibonabona bayebusi tefe tetubasobola tujja kgenda kulwana natunaga nti kale mukomaawo muddeeyo temujja kusobola kuyingiramu zensuuze kakati mukwano gwange ebyokutiitiira nodda mu kwemulugunya nodda mu kukaaba ebyo kwoyinza okulima akafunda kayinza okulima naye lwaleero njagala kutegeeza tugenda kuyita mu ntalo zino eh, bamalayika zebalwana ne baziwangula naawe mukama agenda kwambaza amaanyi agasobola kuwangula era bwowulira ngaolemererwa ngaoyita reinforcement ngaoyita ejjezibizi nti mukama waliwo ejjezibizi erya malayika ah, michael mikayiri limpeereza ayi mukama nkwegayiridde amagye ejje ebizi eh, n'ebyokulwanyisa bingi nyo mukama tonda byagenda tusumululira aleluya kakati njagala tulabeku emisimu gyetugenda okubanga tulwanyisa ah, tetugenda kigenda naye tugenda girwanyisa kwegamba otegere nti tugenda kulwana n'emyoyo emikambwe emizibu bweraba omwoyo ogusooka tetugenda kulwanyisa naye njaga tuyiteeryo obuyitisi katono kitabo kyokubigwa esula kumi na musanvu olye kumi nesatu okubikulirwa revelationeda sooka olunyi olusooka esula kumi na musanvu olunyiriri olusooka ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abaalina ebibi omusanvu n'ayogera nange n'aŋŋamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayenda naye n'aba batula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe guno muzimu gugenda kujja mu maanyi gutamiiza omuntu omuntu atamidde aba takyalowooza kyakola nga takyakimanyi omuzimu guno gujja kujja butamiize abantu eh, eh, babayise bakabaka b'ensi otyo eh, abakungu ab'ensi dda baalinga bakabaka naye kakati abakungu b'ensi gwe bagenda okulwana oku gwegenda batamiza babeere nga gukola emirimu gino ekyobwensi kakati katonda waffe ah, ah, omazeyo olunyiriri olwo olwekkumi nenya kumi nanedda olunyiriri olwokubiri olunyiriri olwokubiri bakabaka b'ensi gwe bayenda naye naba batuula ku nsi ne batamira omwenge gw'obwensiwe bakabaka b'ensi bagenda kukola ki kwenda nagwo ate batamize abantu kutamize abantu obwenzi bwagwo aleluya kati ebyo byonna byonna binjagala nkulaga ensi gwe mukyalo mufumbo oteeka okubanga onyize okulwana olutale nnyo olwamaanyi omanyi nti omwoyo ono agenda kubanga akuŋŋaanya bakabaka b'ensi oba abakungu b'ensi okulwana olutale luno ah, kati obuzungu tugenda okulwanyisa sigwa muntu omu sigwa kika kimu banyumba emu wabula obwensi n'ensi okugenda okufuga ensi n'ensi nga wali bwe tulabye omulangira we perusi otyo kakati ate bwogenda ku nyiro kumi nesatu reinforcement eno genjalo onaekyezibizibigamba litya kumi nasatu abo balina okuteesa kumu hmm. ne bawa ensula amaanyi gaabwe n'obuyinza mm-hmm. abo balirwana n'omwana gw'endiga n'omwana gw'endiga alibawangula akati sitaani obalabye tolowooza nti abaddalo agenda alwanyisa gwe wekka mwana gwendiga yesu kristo eh, sani weyerijjira ku yesu kristo amulwanyise weyerijjira ku yesu kristo amuleetera ebikemo akwate ekibuga kiramba amugambe nti laba ekibuga ekyo nkikuwadde ng'agamba yesu tamutidde n'akamu kakule sani bamwita kaani mukujjukujju tatya olida oba yasobola okukema yesu naawe asobola okukema naye njawulo eriwo nti ffe tugenda kuwangula ebikemu ebino sitaani byagenda okubanga atuleetera kati <laughs> omusajja ono sitaani naabanga akoze atya olwokubonesa tuoluddemu abo balina okuteesa kumu ne bawa ensula amaanyi gaabwe n'obuyinza ne bawa ensula amaanyi emizimu gino negiwa ensula amaanyi ye abo balirwana n'omwana gw'endiga n'omwana gw'endiga alibawangula omwana gw'endiga alibawangula enjawulo eriwo nti ffe tuwanguddwa naye omwana gw'endiga ye teyawangulwa yesu kristo tasobola kuwangulwa tekibangawo okuwangulwa tekibangawo mu bayibuli nti yawanguddwa naffe tugenda kumwegattako tubeere nga tumwegattako yongera wansi ojja kulabaawo kubanga ye mukama w'abaami mm. era ye kabaka w'abakabaka era n'abo abali awamu naye abali awamu naye gamba yenze abali awamu naye ndabakola batya abayitibwa abalonde abeesigwa mm. naŋŋamba nti amazzi ge walabye olabye nti n'abo abalonde be bamwegattako ne bawangulirwamu naye kakati no kijja kutegeeza nti enforcement yaffe oba ejjezibizi yemikayiri agenda okusindikirwa n'omwana gw'endiga gwetwala byemisana omukadde owedde agenda kwegattako owangule ebyokukaba binyuke ebyokwemulugunya ojja bubanga mukwano gwange osigalira ngaabaana baseeri bwe basigalira ne batayingira mu sensuuze olwa byebeekolakolanga obusolosolo akati nno bwogenda mu ssuula eyekumi nomukaaga nodakemabaga nolaba essuula eyekumi nomukaaga basi sii mujjukire tuli topiki egamba nti olutalo olw'enkomerero eh? olutalo olw'enkomerero olutalo lwaffe luno lwa mwoyo era tulwana nga lutalo lwa mubiri wabula lutalo lwa mwoyo spiritual fair ey'enkomerero essula ezijja kuba yakumi na mukaaga oya kumi nasatu okubikulirwa kumi na mukaaga olunyiriryo lwa kumi nesatu tukubikulwa revelation Hmm. ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa katonda omuyinza ebintu byonna e, emizimu kino kigenda kukuŋŋaanya ginne waakyo nnyo nnyo mingi nga kikuŋŋanya kukola ki okujja okulwana olutalo luno olw'enkomerero olidde olutalo olw'enkomerero oyinza okaddamu akanyiryako kakulu hmm. nendaba nga kiva mu kamwa k'obusota ne mu kamwa k'ensolo mhm. ne mu kamwa kannabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere mhm. kubanga gy'emizimu gy'abalubaale ekikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku olukulu olwa katonda omuyinza ebintu byonna eryolutalo luno olw'enkomerero nga kirwanyisa ki lirwanyisa omwana gw'endiga lirwanyisa n'abalonde be olidde kisobole okubeera nga kituwangulwa naye tetugenda kuwangulwa kubanga tugenda kulwanira wamu n'omwana gw'endiga tugenda kulwanira wamu n'emikaigi agenda kubanga atuweerezebwa nnyo n'amaanyi era obuwanguzi buli mu bulamu ah, mu bulamu bwaffe mukama katonda agenda bututeekamu olwaleero luno Ah, aleluya kati no emizimu eh, gino gyabalubaali eh, emizimu eh, egyamalogo abantu bakyalogesa byakuzanya bagenda kulogesa mizimu emikambo eminene egyamaanyi egisobolera ddala okukola ebikolobo ebya biyitirivu nkyobulaba nti ah, mukwano gwange abamu babaloze naye katonda waffe waali olwaleero okulwana olutalo olwokutuwanguzisa tugenda kuwangula mu linnya erya yesu kristo agambye nti tugenda kuŋŋaanya naye ekyawandiibwa kigenda okukozesa ekigenda otutaasa kiri mu kitabo kya isaaya esu yataano munnya nti kisoma kiti ataano munnya olunyi lwa kkumi isaaya esula ataano munnya n'olunyiriri olwekkumi kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buliggibwawo mm-hmm. naye ekisa kyange tekiri kuvaako so n'endagaano yange ey'emirembe teriggibwawo embeera ne bwetabuka etya mwana wange agambye edduuka ligenda kkalira nga tekyali bajja bagula gawuni za bugole ng'embaga tewakyali abantu babasimye ebimwa boogerera mu bukookolo naye agambye <laughs> toyinza genda nakugatta na bukookolo aleruya <laughs> naye n'agamba atya kubanga abantu bajja kutya ogenda ogattibwa bakuba ebifaananyi nga bambadde ki bumasiki emu studio kakati omuntu aga nti aa wange ndi wasseddanga obukookola obuweddewo kakati gawuni nezibeeramu nezibeera nga zitudde butuuzi omwo okiwulidde tulina ngeri gyoyinza naawe muwala gwe kufumbirwa musajja nga ayambadde akakookola omu bifaananyi nkama fe yebazibweri awo embaka ebeganja kaino kyokulaba nti abantu ebiteteyi bigenda kubeera nga bitudde naye agaye nti nebiteteyi nebweribanga tebikyatunda nebweribanga studio tezikyakola ddamu otuulire isaaya isaaya sula tano munya olunyiriri olwekumi hmm. kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buliggibwawo mm-hmm. naye ekisa kyange tekiri kuvaako so n'endagaano yange ey'emirembe teriggibwawo bwayogera mukamaembeera ne bwerisituka etya ebintu ne bigaana naye ze ekisa kyange kigenda kuggwawo kati ekisa kye katonda okukolera ebintu ebyobadde tosuubira katonda tomumalako magezi asobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna olwekisa kyo ekingi ensi yena okujjula kwayo omwana wange kankikubulire katonda asobola okukola ekintu kyonna nokyagala ekisa kyange tekigenda kuvaako ebyo byawandika byo bitugenda okukozesa ogaye mukama katonda edduuka lino liweddemu ebizigo byonna biri expired <laughs> byaggwako ennaku z'omwezi naye otugaye nti ne bwe biriggwako ennaku z'omwezi nze ekisa kyange kigenda kuggwako ngenda kupangira wonna wenkupangira laba mpozi bali kuŋŋaana naye sinze ndibakuŋŋaanya mhm. buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo olitegambe bagenda kuŋŋaana bakabaka b'ensi bagenda kuŋŋaana ngaomusajja bwatugambye wali mukubikulula nti omusibu guno negukuŋŋaanya bakabaka b'ensi okwagala ki e, okulumba yembyoyo emibi Eh, bayibuli egisi bakabaka b'ensi emyoyo emibi gigenda kukuŋŋaana okulumba naye nga siinze mbakuŋŋaanyiza olidde kwegamba eh, eh, katonda kasi tomanya nti sikwagala kwa katonda totyangako n'omuli n'ogumu kubanga ye katonda afaafaaganye okwagala kwa sitaani pulaani za sitaani okwagala kwekokka ogenda kubanga kulaba omukisa ddamu olunyiro kumi n'ettaano olwo mpozi balikuŋŋaana naye sinze ndibakuŋŋaanya hmm. buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo buli akuŋŋaanirako agenda kugwa kubanga omukadde owedda agenda kwegattako malayika mikayiri agenda kwegattako Eh, buli akuŋŋaanirako agenda ku nolwoki tutyanga bizibu nebikuŋŋaana nga byenkanawa tutyanga mbeera ne bwekuŋŋaana yenkanawa nekulumba omulundi gumu landiroodi sukulu fiizi biki byonna byonna bize naye waliwo katonda agenda okukola omulimu omupya eri obulamu bwolwaleero okulwanirira amiina kakati nno ekintu eh, ekira kinjagala eroyige nti ffe tunjala kusooka tu equipyo okwambaza mukama katonda asooka akwambaze embeera eh, empya akwambaza endowooza empya ng'akuteekamu ekigambo kye ate akwambaza ebyokulwanyisa ebijja kakati ekintu eh, ekira kinjagala okutegeeza nti katonda ayagala kukwambaza ebyokulwanyisa ffe ffe ffe kanisa esembayo tolowooza nti ate ana alisitulayo ekanisa endala ffe kanisa esembayo egenda okulwa n'olutalo n'olwenkomi lwenkunyumiriza wano olwenkubulidde olukambwe olukambwe ennyo ennyo ennyo olugenda okubanga abamu lubalemerera bulidde ngaabaana baisirairi baalemererwa olutaluluka mu fijja erigenda okulwana olutaluno olw'enkomerero kakati tetulina kulemerwa n'omuna ogumu kakati olwokubanga akimanyi bulijjo wabaawo olutalo olubwe lutyo katonda asitula ebyokulwanyisa erijja waliwo ekitabo kya jeremiya jeremiya jeremiya esula ya taano olubiri jakuba lwabiri mu taano jeremiya esula ataano n'olunyiriri olwabiri mu ataano mukama asumuludde etterekero ly'ebyokulwanyisa bye era ajyemu ebyokulwanyisa ebyokunyiga kwe lwaki ajyeyo ebyokulwanyisa ebyokunyiga kwe kugamba katonda naye afungisa n'agamba nti banne muntu ku byokulwanyisa byange ebyo mhm. kubanga mukama mukama owajje alina omulimu gw'agenda okukola mu nsi ey'abakaludaaya ayina omulimu yali ayina omulimu gwagenda okola museba kalundaaya yensi ye babulooni yali emuyisiriddeko e-, ngeduulira abaana baseiri nga bagamba nti katonda wemwali luddawa nga twabakwata netwaleeta mu basibe kati mwali mwepankamba omulina katonda katondaga nti oo kale muduulire abaana bange kakati no kambalage nti ndi katonda w'amaanyi n'agamba kairi genda muteeka olyange wali ogiye ebyokulwanyisa byange ebyenkomerero bino ebyamaanyi eh, waliwo omulimu gwengenda okukola eri abasajja baabakaludaaya bantegeere ndindi katonda wamaanyi nekakati katonda kyagenda okukola waliwo ebyokulwanyisa ebitakwatibwanko byagenda okukwasa ekkanisa eno eyenkomerero fe tugenda okukwata ku byokulwanyisa bino ebyamaanyi ennyo katonda yagala obikwasaako jagala kutegeeza nga bwala ba amerika erina ebyokubasabyakozesa mu mawanga nga afghanistan wa somalia luddawa naye waliwo byetukwatangako ebyo singa wagwawo sematalo oba okubiti wakusatu <laughs> gaguddewo sematalo owokusatu owokubiri yabaawo dda owokusatu n'agwawo asobola okugja ebyokulwanyisa biri ebikambwe bya atomic bom eh, nuclia n'abijjayo nga tebikwasibwako mu lutalo tebikozesebwako n'abijjayo naffe katonda affe alina nuclias ze alina ebyokulwanyisa bi ebyamaanyi ebitanakwatibwako njagalwalo mu kitabo kya yobu mbikulage waliwo wano yobu yali amwerijjako yobu yali amwerejjako ng'amubuuza ebibuuzo binyiga yemulugunya nga gwe watera okwemulugunya kwegamba okwemugulunya kwe kulagira ddala katonda yaba alabanga alabira ddala nti uh, olowooza nti talina maanyi tajja kusobola yensonga lwaki wemulugunya singa omanyi nti wamaanyi wandibale tewemulugunya mhm. uh, yobu esulijja kuba yasatu munaana olirokunaku yobo essula ya ssatu mu omunaana n'olunyiriri olwokuna wali oli luddawa bwe nassaawo emisingi gy'ensi hmm. yatula oba olina okutegeera ani eyateesa ebigambo byayo oba ng'omanyi n'amugamba naye yo bonna erijjako owemulubunya kiki owemulubunya bira owemulubunya biri wali luddawa nga ntonda ensi gwe wajja n'onyamba n'osimbira emisingi gyayo eh? waliyo nga nteekateeka ensi eno nenjawula amazzi n'olukalu waliyo wanyambako mumulize muno yakulimukolinayawo mu ddiiro omubuuzi eddala gwe wayamba katonda n'omutondera ku nsi eno oleka oyemulugunye ku busonga songa obutaliimu ate ebizigo biweddeko ate ne mukama naye bannanga akisobedde kakati ebiwa katonda waatondera ensi n'agiteekako emisingi gyayo neebeerawo nga n'apima omusana n'agaa nti guno omusana eh, bwe gusukka wano gujja kwokya abantu bange n'agupima namanya nti digri ate mwe ababikozi muwandibadde musinga n'okumanya ebigambo bino amanyi nti diguri bwe zinaasukka amakumi ana oba ana mu ttaano abantu bajja kusirira kakati kezibere diguri oba asatu mu ttaano bwe buba gwokeza nnyo naye zibirawo abiri munaana abiri musanvu olidde n'apima e? naye ate nga tewaliwo samometa naye amagezi ge n'apima naye gwe noga nti akokokka akakantu akakutabuddaako katasobola n'abuuza yobu yamubuuza atya olinyira okuna wali olinuddawa bwe nassawo emisingi gy'ensi hmm. yatula oba olina okutegeera oba olina okutegeera n'amagezi kale yatulambulira hmm. ani yateesa ebigera byayo oba ng'omanyi gwe wagimpimirako obugazi bwayo n'obuwanvu bwayo waliwo n'onkwatirako olukoba tupime ensi jja kukwekana bweti Mm-hmm. oba ani yagireega omugwa mm-hmm. emisingi gyayo gyasibirwa ku ki oba ani yassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda gomanyi ezeeno nagisimba ku ki walayolaba empagi kwetudde omanyotia omanyotya kiri kigiwaniridde nebeera mu bbanga ensi eri mu bbanga tewali kigiwaniridde terina mpagi yonna kankikubuulire ababikoze namagambye nti mwemwandibadde businga n'okumanya ebintu bi tewali kigiwaniridde yeetoolera mu jinja kwetu terina na yeye e, wali kwetudde waniri waliwo na n'abuuza nti waliyo gwe gwe waliyo gwe wankwatira ku kwe olwakipima olwakubeka olwoliko olunyiriri olw'omusanvu hmm. emmunyenye ez'enkya bwe zayimbira wamu n'abaana ba katonda bonna ne boogerera waggulu olw'essanyu hmm. oba ani eyasiba ennyanja n'enzigi hmm. bwe yawaguza ng'ekiva mu lubuto wasibirako ku nnyanja eh? neetejja kuwaguza kuyingira eno mu lukalu lwa afirika nenjikomye e mombasa waliyo wanyamba kugwaliye e mombasa kumwalo nonyamba kati ebyona byona ebibuuzo bigamba atya yobu nebimusobera olidde kakati nno nalyoka amukola tya namwongera ekibuuzo ekirala olunyira wabiri mu ebbiri wali oyingidde mu mawanika g'amazzi amakwafu oba wali olabye amawanika ag'omuzira <laughs> waliwo genzeeko mawanika gange mawanika ga muzira yeyerostone amawanika agamayinja amanene amayinja gano gava muggulu negagwa gabeera manene erostone singa bwolaba omuzira guno obujja ne bubba ebitooke byamwawo emasaka awo <laughs> Eh? nekuyuza endagala naye ate gali amanyi gye gaba manene ga hirostoni gaba g'amaanyi wali otegezeko mu tterekero lyange n'olaba ebyokulwanyisa byange nga nabijjayo bwe nti nebba amayinja nebba abalabe bonna nembayuzayuza eh? wali ogenzeeko gyentereka amayinja gange ago gennwanakuta essaawa nga yabadde mbi yobu nebimusobera era awo maaso jja kumwesobera n'agamba nti mukama wange gunsinze kati luli mbadde nkola kya luli mbadde nkuwulira buwulizi naye kakati nkulabye n'amaaso ntegeeza eddala katonda oli waddala ojja kwesomera essuula eyo nnyo ogende mu maaso paka neyaana neyaanamu ebbiri yonna ojja kulaba yobu nga yeetonda maaso ga mukama katonda kakati nebyokulwanyisa bino katonda atera bijjayo essaawa ngaembi nga bweti nagefe tugenda okukwata ku byokulwanyisa bino mu yoswa essula yekkumi yoswa naye bakabaka baali bamukuŋŋaanidde kubaweerera ddala bangi yoswa essula kumi olunyiriri tujja kukwata olunyiriri lwakumeka tukwate olunyiriri oluso uh, lwakutaano yoswa essula kumi n'olunyiriri olwokutaano obakabaka abataano abamoli kabaka w'e yerusaalemi kabaka w'e kebuloni kabaka w'e yalamuzi kabaka w'e lakisi kabaka w'e eguloni ne bakuŋŋaanira wamu ne balinnya bo n'ejje lyabwe lyonna ne basimba olusiisira ku gibyoni ne bakirwanyisa bakabaka ameka bataano bataano naye omusajja atugambe wali katonda afe atugambe nti balikuŋŋaana so sinze ngenda okubanga mbakuŋŋanyiza naye buli alikukuŋŋaanirako aligwa olabye akati ne omusajja ono yoswa <laughs> musajja waddu bamulumbye eh, bamulumbye era kusaawo ebyo yandibadde atiitiira yandibadde akola ki naye ebigambo be katonda byagamba yosuwa byayagala okugamba gwegwegwe kakati abadde akankana yamugamba ti olunyira omusanvu bakabaka bataano bamulumbye bakabaka bamaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo awo yosuwa nava mu girugaali n'alinnya ye n'abalwanyi bonna awamu naye n'abazira bonna ab'amaanyi mukama n'agamba yosuwa nti tobatya tobatya nange ekigambo kyenkugamba totya mbeera totya kiki ekitutuse totya edduuko balisigadde ekkalu totya oba engoyo tebaziguze totya teweeraliikira katonda tabulwa kkubo omukwano gwange tabulwa kkubo ekisa kya katonda tekigambe tekigenda kukuvaako totya teweeraliikira teweemulugonya teweekola busolosolo yongera wansi mukama n'agamba yesu nti tobatya hmm. kubanga mbakuwadde mu mikono gyo tewaabe muntu mu bbo anaayimirira mu maaso go hmm. awo yoswa n'abajjirira mangu nga tebamanyi hmm. kubanga yava girugaali n'alinnya ekiro n'akeesa obudde n'akeesa obudde ekiro kyonna nayiri pulayo kirabe bwe yakizanya ekiro kyonna mukama n'abaswaza mu maaso ga isirayiri mm. n'abattira ddala bangi mu gibyoni n'abagoba mu kkubo eririnnya e besikuloni n'abakuba okutuusa ku azeka ne ku makeda awo we badduka mu maaso ga isirayiri mm. ne baserengeta e besikuloni mm. mukama n'asuula amayinja manene nga gava mu ggulu ajja ebyokulwanyisaba ebiri bye byeyalangira ani yalangira yoswa n'amugamba yoswa negasi yoswa n'agamba yob onerijjaku maye ebyokulwanyisa byange byeteeka ku saawa eyakabi e, abasajja bano nga bakuŋŋanye bonna baagala okulemesa abaana bange okuyingira mu nsi ensuubizi omanyi bwenyinza okubijjayo nembakuba emitwe n'enjabya olira ebigambo n'agamba nti omanye etterekero lyange kakati nowona jeyo agenze mu tterekero lye agambye ani agambye mikayiri genda mutterekero lyange eri mu sitowa yange ogyeyo amayinja gange genatereka ku lunaku olw'obulwa e, ku lunaku olwakali luno namu olunyiriri olwo tulule olunyiriri olwekumi n'olumu mhm. awo bwe badduka mu maaso ga isirayiri ne baserengeta e besikuloni mukama n'asuula amayinji amanene nga gava mu ggulu n'abakuba mu azika ne bafa abaafa amayinji ag'omuzira ne basinga bali abaana ba isirayiri bye batta n'ekitalaafa amayinji agano siga muzira amayinja hestoni amayinji aga amanene eh? ne bafa okusisingana bali ekitegeeza nti buli ebyokulwanyisa byali byamaanyi nnyo byatta abalebe bangi n'okusinga biri kati nno be mukama katonda byagenda okukwasaako olwaleero mukuwala gwe kasooka bakulaga obutafumbire olwaleero luno kasooka bakulaga obutazaala olwaleero luno amayinji agagenda okupa ebizimu egyo ebibadde munnabaana obwolabe ekibaiza okutuddemu nabaana obwekiganya okuzaala ekigga ekijjamu embuto ekikola ki kyonna olwayo kigenda kukubibwa olyoka otegere mukama katonda amaanyi ge n'obuyinza bwe mukama yeewasibwe nnyo kakati no uh, ah, emizimu gino ekyabalubaale gyetwogeddeko mukama gyatubikkulidde musulekumi n'omukaaga okubikkulirwa gyetwagala okulwanyisaako ekyamalubu kubanga ensi egenda kulogesa emizimu egyamaanyi ennyo naye olwaliro tugenda kuyita amayinja ago ebyokulwanyisa ebyamaanyi bijje bikube ekube kati nga tulina bagenda mu lusalo olwo mudakiika esembayo njagala tulabe Ah, musamwiri ekyokubiri kwegamba nakino kikubeere mu maindi endowooza omanye endowooza eh, yewangula kyolaba nti ah, musajja wange egolola <laughs> bwaba alwana olutalo n'omuzungu afubanga bwasobola okukyusa endowooza agiteekemu okutya n'okukankana olabye kati naawe katonda ayagala kukyusa endowooza agiggyemu okutya n'okukankana akuteekemu obuvumu boldness ng'ayima muki ng'ayima mu kigambo kyagala okuteekamu akuteeka endowooza ebeere mu kigambo kya katonda tokkiriza kubeeramu ebigambo by'abantu ebigambo by'owulidde mbaddeawo ku makya nempulira ku mawulire nti ee eh, eh, olumbe mu amerika lwebazizzaamu emirundi kikumi ludde kakati abankimanyi nti mwabali mu america awo boston ludda mwakankanye dda ebiwato e, byonna bibakankanye naye kati zenjagala mbateekemu endowooza egenda ebbawa boldness n'okukkiriza okunene okw'amaanyi mu samuel second samuel essuula satu olunyasooka samwiri ekyokubiri essuula ssatu olunyiriri olusooka hmm. awo ne wabangawo obulwa bungi eri ennyumba ya sawulobayise bulwa naye wabangawo olutalo luteeka kuba lutalo ne wabaawo olutalo lw'amaanyi ekyo eri ennyumba ya sawulokisomebwa otyo mukwano gwa tutegeere awo ne wabangawo olutalo olungi eri ennyumba ya sawulo n'ennyumba ya dawudi hmm. dawudi neyeyongerayongeranga okuba n'amaanyi naye ennyumba ya sawulo neyeyongerayongeranga okuba ennafu newabaawo obulwa oba olutalo lw'amaanyi kakati sawulo ennyumba ya sawulo neyeyongerayongera okuba ennafu ennyumba ennyumba ya dawudi dawudi dawudi ye dawudi neyeyongerayongeranga okuba n'amaanyi kati gwe dawudi waleero olutalo lujja kubaawo ensi erimu entalo sitaani walwana era tolina ngeri gyoyinza kuavoidinga lutalo tojja kudduka lutalo buli abamagamba nze nkoye entalo omusumba nkoye entalo tolina bwoziko toyogeranga kigambo ekyokka nti nkoye entalo bw'oyogeranga nkoye entalo ng'oteekako n'ekirala mukama nkoye entalo ntwala ngwate onoozikoonoobeera ku nsi yaawe kubanga ensi yonna yantalo tuli ku nsi ejjudde olutalo kati totegananga kwogera nti nsumba nkoye entalo nkoye entalo nkoye okulogebwa woho bajja kuloga enjawulo ogenda kuwangula eddobo kati newabaawo entalo nyingi nnyo kati entalo zino naye dawudi neyeyongerayongera okuba n'amaanyi n'obuwanguzi ate ddamu tuwulire awo newabangawo entalo nyingi eri ennyumba ya sawulo n'ennyumba ya dawudi dawudi neyeyongeranga okuba okuba n'amaanyi naye ennyumba ya sawulo neyeyongerayongeranga okuba ennafu ekyo dawudi neyeyongerayongera okuba n'amaanyi era njagala oyogera owali muddeyo nti ze dawudi waleero ngenda kweyongerayongera amaanyi sawulo neyeyongerayongera n'ennyumba y'okunafuwa emizimu n'emisambwa gigenda kweyongera okunafuwa wadde gize n'amaanyi mangi okulalusa ensi naye gigenda kweyongera okunafuwa erifa abalwanyi ate gwe obeere nga weeyongerayongera okuwangula tojja kuwangula munogumu era njagala nkwongere ebintu bino bigenda mu ndowoozayo mu isaaya ataano muwenda isaaya esuli ataano muomwenda olunyiriri olwekumi n'omwenda isaaya isaaya ataano muwenda kumi na mwenda kale baliti erinnya lya mukama okuva ebugwanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba hmm. kubanga kubanga alijja ngaomugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka ogwa mukama tuweddeyo olunyiri olwo weewaawo weewaawo naye munange baalusoya mikono gyange akati olunyiri lino olugamba isaaya ataano mu mwenda olunyiriri olwekumi n'omwenda ah, kanyiri kenjawulo okusoma keka wakati kaga nti when the, air, the enemy comes in like frod nti omulabe bwajja n'amaanyi ng'amataba eh? the spirit of the lord will lift up the standard against him nti omwoyo wa mukama agenda kuyimusa omutindo eh? agenda kuyimusa omutindo eriyo emizimu egyo kati kati saani ye aja bwajja ajja ngaembuyaga oba nga amataba naye agaa nti saani newalijjanga amataba newalijjanga akamyaso newalijjanga ki kibwajja n'asitula enfuufu n'afumula enfuufu katonda ngaayimusa omutindo kakati endowooza nebyjagala ekuyingire nti katonda agenda kuyimusiza omutindo obeere nga gwe weyongerayongera amaanyi kisusi kukkawaasi era katonda ekisa kyo kigenda kuvaako asobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna kati ebyo eh, byenjagala biyingire mu bulamu bwo bino byebyokulwanyisa byenjagala eyambale mukama yebazibwa ennyo kakati ekigambo ekirala ekinjagala oyike kinjagala obeere w'amaanyi lekeraawo obunafu mukwano gwange beera mu maanyi mukitabo kyabaefe ekisula eyomukaaga efesiyanga ekisula mukaaga chapita six olugiriri olwekkumi abefeso essula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi ekyenkomerero mube nga n'amaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge ekyenkomera obeerenga n'amaanyi ne mu buyinza njagala ofune amaanyi olwaleero lwaki nti omwoyo wa mukama katonda ow'amaanyi agenda kuyingira ofune amaanyi ga katonda ate obuyinza katonda abukuwa kubanga yesu yafa eh, nga ayagala tufuula obufuzi obufuzi aba n'obuyinza n'olwekyo katonda agenda kukwambaza obuyinza obobuyinza alagira ekintu nekibeera era okozesa buyinza eh, era oyogera bwogesi ekintu nekibaawo oba ekintu nekikola kitya era eh, omuntu yenna bwoyogera n'obuyinza akankana naki kakabeere abapolisi mulabaawo ayinza okwogera nawe kwogerera ekigambo mu buyinza bwe nokola ki nowanika kabeere erc yekka ngaakozeseza obuyinza naye ayinza okugamba toddayo okulima wano nokakkana wansi eh, labako mukitabo kyamaka okulaga obuyinza obufaanana esula esula emu olunyiriri olwa abiri mwemu mako ye mak esula esooka olunyiriri olwabirimu olumu ne bayingira e kaperunawumu amangu ago ku lunaku lwa sabbiiti nayingira mu kuŋŋaaniro n'ayigiriza hmm. ne bawuniikirira olw'okuyigiriza bwe kubanga yabayigiriza nga yennyini buyinza so si ng'abawandiisi nga ah, na <laughs> engeri gyebasomesaamu ng'asomesa withofaire n'obuyinza kati bweyogeranga n'obuyinza ng'asomesa n'obuyinza emizimu girina gikankana kubanga iwas addressing them with authority ng'agyogerera n'obuyinza kyekyaddawo amangu ago mu kkuŋŋaaniro lyabwe mwalimu omuntu aliko dayimoni omubi Mm. n'akaaba ng'agamba nti otuvunaana ki yesu ow'e nazaaleesi mm. ozze kutuzikiriza nkumanyi ggwe gw'oli mutukuvu wa katonda yesu n'amuboggolera ng'agamba nti bunira muveeko oli obuyinza obwo mpulira kati you are going to exercise the authority ogenda kulaga obuyinza olwaleero bwe yasomesa n'obuyinza emizimu gina gikankana nga kyasomesa busomesa naye kyagenda okuwulira nga ensomesa yerimu obuyinza bungi emizimu gino negikolaki negikankana sebwe otwagazaki fe twafudde dda tuyambe eh, negiwanjaga ate buli aboggola naboggoza obuyinza leka kwegayirira sitaani naawe mukwano gwange rakwera sitaani nkwegayiridde bwondeka ndeka tajja mwegayira nakukkiriza ogenda mu adress nowth authority ongambe gwe kubanga bwolaga obuyinza sitaani akankana kati eh, ono kyaliko akimanyi ogenda mulage nobuyinza nobuga nti gwe tolinawo obuyinza mu dduuka lyange tolinawo obuyinza nobuli nogumu mu maka gange fuluma ngaomusamba gw'obwenzi ogubadde gumana nsabidde amaka gange fuluma mu linnya erya yesu embeera yonna egenda kukyuka olwaleero ogenda kulaba obulamu obujja sitaani tugenda mugobera ddala okuvira ddala mu bulamu obwo mu ndowooza yo abadde akulemeseza endowooza ennungi ndowooza yononese agenda tugenda mugoba mubiri gwo mbadde endwadde mbadde wa mwena tugenda mugobamu olabye era olwaleero no tugenda kulaba omukono gwa mukama katonda nga gotulwanirira nnyo nnyo n'amaanyi kakati no tugenda okubeera nga tukola ki nga tuyingira mu lutalo era njagala okutegeeza nti twamaze dda okubeera abawanguzi n'okukirawo kubanga embeera yonna yonna ebadde etulemesa egenda kubanga ekyukira ddala eh, era wekijja tujja kubanga mu kusiba wonawona tuyingira mu lutalo olususe olw'amaanyi ennyo tulabe ebyokulwanyisa ebyo ate ebirala ebijja mukama tonda byagenda okubanga atwambaza kakati njagala tuyingire mu lutalo nga ekisooka bukulu ah, tujja kubanga twewonga twewonga mu maaso ga mukama katonda engeri gyetugenda okulwanamu olutalo njagala njukulage oyinza okuwandika ebigabo bino nti weewonge dedicate yourself soma ekitabo ekyamateeka esula kumi nemu bwewewaayo eri mukama katonda akwambaza ye ebintu bye akwambaza nekyaye kumi nemu abiri mutaano ekyamateeka deuteronomy esula kumi nemu olwabiri mutaano tewali ba muntu aliyinza okuyimirira mu maaso gammwe tewali bwe simu ogenda kusobola kuyimirira mu maaso go mhm. mukama katonda wammwe anaateekanga ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe ku nsi yonna kwe munaalinnyanga nga bwe yabagamba ekyo mukama agenda kukwambaza entiisa agenda kukwambaza ekitiibwa kwegamba nga otiisa emizimu gyegiina okutya so sigwe okutya mizimu ate ogenda kubanga okola ki ngaemuzimu katonda ajambula obuyinza n'amaanyi tokitujukubira ah, eddala bulungi nnyo nga ffe tuliko entiisa ya katonda era singa ogenda mu kitabo kya yoswa ah, akwambazibwa kuno kwenjagala oyambazibwa olwaleero mukama akwambaze nga weewonze gyali dedicate yourself yoswa essuula ejja kuba yakumeka essuula ejja kuba yakubiri Joshua esula yokubiri kati wano waliwo ba, ba joswa yasindika abakesi ogenda okesa ensi ensuubizi gye bagenda okulya bwe yatuuka eyo bwe batuuka eyo abakesi basulawa mukazi malaaya oliyira omwenda malaaya oyo n'abagamba atya n'agamba abantu nti mmanyi nga mukama abawadde ensi iranga ng'entiisa yammwe etukutte era nga bali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe olabye gwe katonda agenda kwambaza obuvumu agenda kwambaza amaanyi agenda kwambaza obuyinza agenda oze endowooza empya ey'okuwangula ate eri emizimu n'emisambwa kyo kyakizze dda kyakanka gyedda njaga kutegeeza zino ssaawa zino zetugendamu omukaaga musanvu emisambwa wegyerisiza enkuuli e, era abantu abasinga bungi wefunira ebirooto byonna ebirooto byente musota bafu e, ebyo byonna byonna webijjira awo okutandika ssaawa ey'omukaaga midnight awo webitandikira wakimizimu wegiteeseza kiginakukola kati ebintu byonna byogera ogenda byotuukako enkeera byogenda okutuukako enkeera bakufere bakuyiseewo bakukole batya eh? byonna bipangibwa kiro emisimu gituula eri emagombe egituula tumukole tutya tumusindikira omusajja amushere tumukole tutya tumusindikira ono amukolebwa ati byonna biteesebwako eri thais no coincidence nti ebintu byepanga byokka giri eri wansi gipanga kakati fe tugenda gipangula emirimu gyagyo gyonna tugiwemu omuliro gwa mukama katonda eh? tukiwonoona emirimu gyonna egyomulabe sitaani ah, tugenda bantu gyonoona lwaki kubanga gyakankanya ettaka kikankuulire ekimu gyafu tutudde dda ku butebe nagibwa ne wansi nga kibulira endaga nti akaana kali kali luddawa kali ku lwediyo eh, kafunye dda empiisa ya katonda kali ku lwediyo twafudde dda okiwulidde ate gwe eri bwe gikankana ate naawe eno nookankana kati gyo gijja kulaba ngaokankana giga nti abange ono abadde atutiisiza bwereeri yatidde edda yakankanye edda mugireeto mulumbe naye funa obuvumu olwaleero obw'amaanyi nyo ddamu oluyira omwenda olutulire yoswa essula bbiri olw'omwenda hmm. n'agamba abantu nti mmanyi nga mukama bawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era nga bali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe ekyo bonna basaanuusa edda mizibu gyasaanuusa esaanuusa edda gyonna era kati abantu bano ne baddayo n'endowooza gye tuyita positive attitude ne baddayo n'endowooza empya kinyalufulonaku lwaliro bwe baddayo ewa yusa nga bawaayo ripoti olunyiriri olwabiri mu ssatu tugamba tutyamu Hmm. awo abantu ababiri ne bakomawo tuli kule mu kitabo kya joswa essuula bbiri chapitatu vas 23 awo abantu ababiri ne bakomawo ne baserengeta ku lusozi ne basomoka hmm. ne bajja eri yoswa omwana wa nooni ne bamubuulira byonna ebyababaako ne bamugamba nti ne bamugamba yoswa nti mazima mukama atuwadde mu mikono gyaffe ensi yonna era nate abali mu nsi bonna basaanuukira ddala mu maaso gaffebagamba nti afe ah, twatuse endowooza twagenda tukanka naye katimaze okufuna endowooza empya lwaki nti abantu bakankanya edda bonna emisambwa n'emisimu gyonna kiyerimuagombe gyakankanya edda e, katonda yatuwadde edda ensi yonna katonda yatuwadde edda ekibuga ngundi jagala otwala obufumu ndaba baki abasajja bali abayindi nga beetolola ekibuga n'ekikatonda kyabwe <laughs> nga bagamba nti ekibuga tukirya e, naye akati gwe n'obufumu bbeewunya naye ate gweoddamu kukankana kankati oddamu kukankana bukankanyi nedda byokankana bifeeko mwana wange naabifuna obufumu olwaleero ogaa nti ekibuga kiridde nze eh, ngenda kubanga tuli ekibuga era ah, mukama katonda akituwadde tujja kutunda tujja kubeera bulungi amiina atyo ah, kakati endowooza endaginjagala nkuteekemu erimu yokaana ekisooka First John, First John chapter four, verse four. yokaana ekisooka essuula nnya n'olunyiriri olwokuna mwe muli bakatonda abaana bato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi okyo mwe muli bakatonda abaana abato you small god era mwabawangula kubanga ki ali mu bwe reinforcement ejjo esibiziri oyingiza mu bulamu bwo omukadde owedda mikayigaza okuyamba wamaanyi okusinga oli ali mu nsi kati no katonda waffe wamaanyi ah, obanga yasobola okuwa obuyinza mikayiri n'awangula sitaani n'amukanyuga okuva mu ggulu ne kakati agenda mukanyuga okuva mu bulamu obwo agenda mukanyuga okuva mu mirimu kyo agenda mukanyuga okuva mu makaago era ogenda kuba waddembe eddala kati ebigambo bino byonna byonna byetugenda okwapulayinga akaseera kano mukwano gwange naye tugenda kwenenya okukaaba kwonna tubale tukaaba okukankana kwonna tubale tukankanamu okwemulugunya kwonna ugambe mukama tusaasire yabin undermining yo tubale tukujerega nga tulaba nga tasobola ngaeyatuleka tubale tulowooza nti embeera ya buzannya buzannyi naye tugenda kuyita wafunda tugenda kuyita mu bizibu tugenda kuyita mu ntalo okuyingira eggulu abaana ba isirairi balemererwa kubanga olutalo balutya naye ffe tetujja kutya lutalo tumaze okutegeera nti ebizibu gye tulwanyisa gyamaanyi nnyo olaba a, a gabudyeri gyamulemerera nayita reinforcement nayitaejja ezibizi ate naye naga ti abange danieri nyambasabira kubanga ate mu maaso gyendaga waliyo abalangira ba mirundi ebiri owe pebusi ateze ate nga waliyo n'owa buyonaani grace naye ali awo nolwekyo embeera oba ekutereza ekyoba mu maaso olina byolengera waliwo reinforcement wali egyo kitugenda okukwatako katonda agenda tuyamba mukwano gwana agenda tuyamba sabira bakaddebo sabira abantu babali ebweru nabo babeere nga bayingira mu lutalo luno baleme kuddeyo okwerukuya mu lubunya kwekubagiza nakwejjusa lwaki nava e uganda ebyo tebikola wabula ekigenda okukola kwe kubaana olutalo tugenda okubanga tuwangulira ddala dawudi neyeyongerayongeranga okuba n'amaanyi sawulo neyeyongerayongera n'ennyumba ye okubeera nga banafuwa katonda agenda kukolera obulamu bwaffe yimose mikono gyomusibi ensumi basomugulumesa tukuwa ekitiibasu tukutenda kwetonda lugaba katonda wabona bayino mubiri oli katonda ddala ojudde kisa n'okusaasira obuli mwesigu oli mulokozi oli mpologoma ya yudulemu sasisi tukuwa ekitiibwa taata tukugulumiza bwe mpologoma ya yuda katonda wabona bayinaomubiri tewali kigambo kyona ekikulema eh, kubanga osobola osobolera ddala era oyinza byona ojulira ensusi n'okumana ezitamanya mu biseera bwe biti mukama taata nga tulwana olutalo lw'oluvannyuma mukama taata kabaka wabakabaka taata n'egyo emizimu egibadde gitwesunga egibadde giturinze egibadde kiraba nti tetuwangudde nimukama lwekisaato n'okusanzirako n'amaanyi go tovaowulira tukusinza tukuyimusa nga tukugulumiza tukutenda tulisuubi lyaffe oli maanyi gaffe oli katonda omulungi omusaasizi omwesigwa oli katonda ow'ekisowa entiiza ataremererwa mbeera oli mulungi taata awoore awoori awoori raba obulungi bwe raba obunene bwe raba amaanyi ge raba nga tasoboka raba nga tasobola kubeera ku saidi y'abarabe bo raba nga tasobola kuwerekera abo abakubanja kubanga ekatonda ina paani ery'obulambo era agenda kuwanguza buli lutalo lwona lwobaddemu ekiro kyaleero oteekwa kulumaliriza kabyange kabikirizi kubanga mwesigwa gye tuli abange n'ebirowoozo tusobye birungi gye tuli si bya bubi si byakutuwangula wabula byatuwanguza buli mbeera yonna ffe tukwebaza nti oli mulungi tukuwa ekitiibwa kubanga oli munene nkugulumiza kubanga osukulumi okumanya n'okutegeera kw'abaana b'abantu oli waggulu wa buli mbeera ddala oli kiddukiro kyabona oli ssuubi lyaffe oli maanyi gaffe oli mpologoma ya yuda oli mulungi kindi oli wa kitiibwa oli olw'obukulubo n'amaanyi go olw'okusaasirako n'entiisa yo olw'omukono go gw'amaanyi wulira ng'omuwa ekitiibwa muyimuse muyimuse muyimuse muyimusi waliwo byakuwanguza nga n'okumanya tumanya abange waliwo abalabe bakukubidde nga n'okubalaba tonoobalaba waliwo byasindikiriza nga tonabitegeera kubanga badde akuyina mu birowoozo bye akulowoozaako kankubulira owooluganda erinnya lyo bayibegamba nti yaliwandiika mu bibato by'engalo ze buli lwaba planinga kwaraba buli lwaba ayina agrument jasaininga araba kugwe buli lwaba ayina kyagenda okwatalaba kugwe yensonga lwakya kulowooza kwemisana n'ekiro olutatadde nga kuteekako bugwe abanga likwenkomera abange nga waliwo abakuumi kugwe mwennyini abange nga tewaliwagenda kuzanyirawo yadde kumanyiira agamba nti ng'ensozi bwe zeetooloola yerusalemu bwatyo mukama bwe yeetooloola abo abamutya imusse eddoboozi ly'omusinze imusse eddoboozi ly'omwebazi imusse eddoboozi ly'omugulumeze etendereza katonda omulungi omusinzi kubanga mukulu omutendereze kubanga wakisa wantiisa wamaanyi wanjawulo asukulumye okumana okutegeera kw'abaana b'abantu olimaanyi gaffe olisuubi lyaffe uri mukwano gwafu murungi uri mukwano gwafu mwezi gwa tata tata kabaka kabaka tuba dete tumanye ndi kabaka wa kabaka tata tamazima matufu bakungana je tutali ne ba planning tata na yesi kwa bakungana eche sinzo konsani za tata ti uri yankunganira ko agwa kurwange tata no rweche cho nchikuwere chitiva kankwe basuruwe cho mukama kankuyimusuruwe cho mukama tata titanganzi na tondi ba mchifana nicho kabaka bakaba bakabakatatana ofugisa buli kiriku olusuku no lwaki sikusinza lwaki sikutenda kabaka wabakabaka newankubadde ng'entalo zimbaddeko naye muzo naagumanga ate nga nziwangula newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize ky'ekiwonvu kyolombe siri tyakabikona kubanga guli wamu nange taata magada paza shakataya mahagada paza shikata ulira muntayo ulira muntayo ulira muntayo buraya wowori osobora kuba ngaori mukafunda abarara mugendeyo jewe kukumi magashikatayarabababa mm, abarara obuzindaro butade mato naye wulira nga wali wenjawulo wulira nga katondo nagenda kulwanira wali awo laba ngaali kulwirwo laba nga muli mwena mu lutalo onaku lwaliro ekyo kabaka asa kye yaraba abesiyopiya nga bamutabadde abange naayimusa maaso ge n'agamba oli mulwanyi tewalya kwenkana n'agamba eryaba balina ekyeryamaanyi n'aba batalina n'agamba taata kitange mu linnya lyo mwetutabalire mwetulumbidde olutalo luno olw'oluvannyuma nti omuntu yenna alimu otusinga kubanga gwe twesize bayibuli eyogera bulungi nti mukama n'akuba abesiyopiya ne bagwa asa n'ekyekye ne babac n'ekyerye ne kubanga baakubwa katonda ne bagwa maaso ga mukama negekyeryayayayaya ulira yawulira right now entiisa ya katonda eri ku gwe waliwo emizimu egitagenda kuddamu kusembera yadde kumanyira waliyo emisambo egitagenda kuddayo kwogera ku linnya lyo waliwo ekigenda ekyo ekyobulimba mamamamamamama ekyo kyekika Ekibadde do you know why because you are child of God oli mwana wa katonda toli wa kika ekyo ayya mamamamamamamamama abange yimusa eddoboozi lyo eggulu lyakununula lyakukomyawo abange tokyali muzira nte ngoobe tokiri musiji wa mpalo magadabazashakata oti warhango wa ruhango wahanira ensinigiro aheebwa ekitiinisi sheboona ogwotakalemu agakulwa na rutaro yatandika namaririza niwe yatandikire n'izuba nakumaririza muri nyari ya yesu mwana gatonda bero murama omulokozi waffe era omunenozi oweeteso wentiisa nva ndabika mu maaso g'omukama taata nga mpulira mayiridde mukama Eche sirabayo kintu kyona ekyo ekibadde kinkanga ekyo ekibadde kintiisa ekyo ekibadde kinkaabya ekyo ekibadde kinetoloti ekyo ekibadde kinkanga kubanga mukama taata ntegedde mukama taata etterekero ly'omukama taata matata emyoto wogunansula mukama taata kubanga olina omulimu gwoyagala kola eri enkambi y'abanabi b'obulimba eri enkambi y'amagomba gabadde gannoonya eri enkambi y'emizimu egibadde gyagala kugyamu olubuto lwange eri enkambi y'obwavu mama mama mama bwanetooloola mamamamamamama abanga bange yoswa n'alagira enjuba n'eyimirira obutaziba nate ate obutaddayo kukya abange n'alyoka awala n'eggwanga n'alyoka alumba emizimu ekyo ekyo kigenda okubaako ekiro kyaliro waliwo wambiba omwoyo wa mukama nga tokyali gwe ogenda kutabaala mamamamamamamamamamamamama limagata pazashakata yarapazashakata yaha eh, Eh, abange sooka omugambe nti tatanzisi lwaki nkomye kubanga mbadde nfudde mu kwagala ko kubanga mbadde sikyamanyi kyoli mukama nebye mbadde ndwana nabyo mbadde sikyabimanyi mukama nti binenenyo bigulumidde bwe bityo tineyedde bitiisa mukama yesu agamba nti abange ffe twalabye nga biri kyakulya gye tuli magada bazashakata kubangayo ne kerebo baalimu omwoyo omulala tebaali nga abaisirayiri abalala bali aba abatiitiizi abaagwamu amaanyi abaakaba ne bagwamu endasi ne bamalamu banne amaanyi nekibaleetera obutasomoka ddenga ayi mukama katonda ffe tetulinga abo mukama n'ensonga lwaki tujja gy'oli mukama nga mukama ebyonoono byaffe ebi byaffe bye tubadde tukola mukama obutali mwe tubadde tutambulira mukama taata amagezi gaffe ge tubadde tukozesa mukama taata tubadde twetangira butangizi mukama nga tetukuyingisa mu lutalo mukama nga tetuno bino nabyakulwanyisa byonna taata n'ensonga lwakyayi mukama tubadde tuwangulwa omubi ng'atuwangula emizimu nga gituwangula emisamba nga gituwangula amagombe nga gatuwangula kyetuba tujja gyoli mu kiddukiro kyabona essuubi lyaffe emaanyi gaffe emikwano gwaffe katonda waffe omulungi omwesigo w'ekisa ow'entiisa talemererwa taata nzize zikakanye maaso go nga nsaba mukama munsonyiwe mukama taata bayibiganza bantu bange bazikidde olw'okubula okumanya taata saamanya nti biseera mukama tata bya nkomero era nyina okulwana olutalo lw'enkomero mukama tata kabaka kabaka ekyo saakimanya mukama ebintu mbadde mbitwala nga bya bulijjo mukama taata kitange zaaligumiikiriza n'atuuka ku nkomero yalirokolebwa mukama mbadde sobola kulokolebwa kubanga muffe mukama munze mukama ekibala ekyogumiikiriza mbadde sikiina taata kitange mbadde sirimu omwoyo oyo wakati katonda yensonga lwaki mbadde ntawaana anti abantu mbakyawa bwe njagala abantu mpanana nga bwe ndaba okwerabika kwandetoolola ebizibu biri mu ntamuzi naye amazima kaganfuula ow'ettempi olunaku olwaleero mukama anti nanafuwa nakoowa ddala taata titaani wakati nga mulwadde wakati nga talina maanyi wakati ng'emizimu gimulundi ate yasalawo mu mpeera eyo ate n'agwa amaaso ga katonda ate nga teyeemulugunya ate nga teye egoya ate nga takamba tinandibadde ndya ku nkoko naye lwabwavu bwempitama naye yagwa maaso gomukama nalya bidoododoodo mukama nalya bicanjalo canjalo mukama naye nga canoonya yalya kweyawulidde aweebwe amaanyi amalala asobole okulwana olutano mukama bwatyo bw'aba awangude wakati bwe yakola ekyo mukama taata ekyezibizi neriyingirawo mukama kabaka kabaka nerimwegatako katonda omulungi katonda katonda omwesigwa tulabanye yesu nga agamba tigwe oli ku lwaffe oba oli ku lw'omulabe waffe n'agamba yense akulira egye lya katonda abange naffe olwaleero musaasire mukama eryo ekyezibizi libadde terisobola twegattako olw'okweyawulamu olw'okwesalamu enkwe mukama taata enkwe mukama taata obukusa taata obunanfuusayi mukama obulimba mukama abakawa abakabaka okweyagaliza fika okwefaako fika mukama obukyayi mukaba mutari nawe musibuka okuwananira kwabana na taata etubadde tambuliramu ekiro kya leero tubyene nyayi mukama otusaasire otusaasire taata otusaasire ayi mukama otusaasire ayi masiya otunaaza otukoze otunongoosa otuzebuja erinnya lyo linaweebwa ekitiibwa obwakabaka bw'obunakya emirembe egyo n'essanyu mukama munda mutima gwange mukama kubanga taata kitange bayibbe egamba obwakabaka bwa katonda buli asayasa obwa sitaani tubadde bwansensera nzina nga buli obwakabaka bwa sitaani omukama taata obukyayi buno mukama mukama okugondera mukama taata kitange okusaamu abantu abalere obwetwaze n'ebigaana kindi omulabe omuwaatwa mukama amulaba ng'ayingira naye kyankoze nkitegere olwaleero nkaaba amaaso go olwaleero nsinda amaaso go ezatansasira etatansasira yogera mana katonda yogera muweereza katonda abange kora katonda ayatonde eggulu n'ensi ekino kyaleero omukama tuwadde obudde obumala ulira mundayo ng'osinda buli kibadde kisigademo abange anayinza okkebera ebyonoono bye abange tokebeza maaso nalowoozayo abange obutuukirivu obu bwote bunagye bukutwala pawulo akamba nti obutuukirivu bwange nzina maaso ga katonda abange naye isaaya isaasirana isaasi abangeesa wulira ngaokwataganye n'eggulu wulira nga tokyawulira muntu yenna right na wulira wulira wulira ngaokwataganye naye oyo yeyeka atukubira yeyeka atuwungamya ebyokulwanisa bye tugenda okukosa abange mu lutalo olwo etuyingiramu abange mu lutalo olwo olw'oluvannyuma olubadde lulemeddewo olubadde lukyaganye mukama tutuno kabaka kabaka tusaba asira esaasira Masasira, Isasira, Isasira, Isasira, Isasira, iyo gera nkurihe isonyuwa ebyonono byange obutali butuukirivu mukama wali ebigambo biri byokyawa kubanga bayibuli egamba mu kitabo kyangero essula mukaaga oluyo lwekumi na mukaaga tiwaliwo ebigambo mukaaga weewaawo omusanvu katonda byakyawa amaaso agamalala tatuli mu luyimba sirubuusi mukama kabaka wabakabaka nsaasira ebyo byonna mbadde nabyo mukaaga weewaawo omusanvu mbadde nabyo mumaka omusanvu abirimu emutatu ogamba ah, nti munda mitima gy'abantu munda mutima gwange muvaamu ebirowoozo ebibi n'ebinyonoona nzena mukama taata kabaka wabakabaka taata omurufu oburufu obwenzi obulimba imagadabagashigataya ramagadabagashigat ebibi ebyo byonna ne biva muntu munda ne bimwonoona badde nayononeka mu maaso basigwa tulwanira kulabika gy'oli mukama gasobola nakutuuka gy'oli olw'ebikolwa byange bibadde munda munsi ebyo byembadde nkolereyo mu nkukuto ebyo byembadde nkolereyo mukama nga nekweseeyo ebyo byembadde nkolera emitala w'amayanja ebyo byembadde nkolereyo mukama mubadde obiraba tesobola kwerabira ekigambo ky'omukama taata mu by'omirembe mukama ekyokubiri taata kumi na mukaaga mwenda amaaso ga mukama kubanga amaaso ga mukama gatambula wano na wali okwetooloola ensi yona okweraga nga bwali owamu mani tata nesho madoshi manye tata chitange yeremiya kabaka kabaka tata chitange yesura mukama tata eye kumi n'omusamba takora imirimo ya yesu ngo mwana w'omuntu ekyo mbadde nkikolera ddala obwesige bwange nga buli mu baganda bange obwesige bwange nga buli mu kitange nga buli mupa wange nga buli mukyala wange nga buli mu bakama bange naye akora imirwa yesu ngo mwana w'omuntu kyekinemeseza okuwangula ng'amanyi waliyo nanulwanira ng'amanyi waliyo omuntu omuntu waliyokokya wange ate eri ugonde yanangwazirako kyo kinemesesa olutalo antugamba mukama mu isaaya taano omwenda olunyiri olusooka lwomukono gwa mukama teguyimpowadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola n'okutuuka ekyo kumugwadde n'atawulira saala z'ensaba buli lwakutaano naye obutali butuukire bwange bwe bwawutenze ne katonda wange kyenva mbwenenya mukama taata hey. Sasira, Sasira, Sasira, Isunywa tata, Obtari butukirivu, Itambra zange, Amakubo gange, Ebigere byange byebicabira, Akama kange byekogera tata, Entebe mwentura mukama, Amakunganiro mwentura mukama, Kama kababa kabaka Sasira, Isas, Isas, Isas, Inene, Olwalero, Stop mpologoma yaleta ssuubi lyange maanyi gampi kwegayidde ennyampa osaasiro naazo ntukuze onongoosa onsizi butya erinnya lyo liweebwa ekitiibwa obwakabaka bwobuti emirembe gyo nessanyu obukulu bwo n'ekitiibwa kyo okubeerako n'okusaasirako okuviira ddala gontobayo omutima gwange nyatula ebigambo bino kitaate ekyo nkimazi ekyo kye mbadde nkukola mukama obwo obulimba mukama mbumazi obwo obukyayi mbumazi taata kabakakabaka olw'olugezigezi mukama taata agwamalala gantambuzantambuza niganzisa y'umubusiri ubweshika mukama erabye biroto byonota mukama indota ngandikumere ebimeremere byesitegeera tandekitegeeza naddayo mu bijjulo kabaka w'abakabaka indota ngandikumigowa indota ngandikunshigiri indota ngandikucika mukama indota ngandikucica mukama gyanzizayo naye mukama nga bwe wagira iburayimu mutabani wa teera yali omusamize era nga basamiranga emisana n'ekiro n'ogamba iburayimu problema murubereko eva munsi yanyu awadya chikacho enyumachitawa nenyuko ogene munsi gyenafuraga nakuwa omukisa obeere omukisa abanakusabira omukisa babeere n'omukisa abanakulimiranga banakolimirwanga ayi mukama katonda sirabangako yena yesitara sirabangako yena akoye bonna bankolimira abansanako ebigambo abanjogerera beeyongera kenda maaso abo abandoga mukama abanumba mukama baba tebali kandi bulungi kubanga nze mukama zibadde mu ndagaano y'omukama kyenva nkoma mu ndagaano y'omusaiba nga n'enyika y'omukama taata banva mu ndagaano z'ekika ez'obuzaalira n'omukama gye mbadde sisobola kuwangulira mbadde mu ndagaano ndala mbadde mu kika kirala naye ate nga njagala kugabana mu kika kirala naye nkomyewo mu kika eky'omukama nkomyewo mu busika bwenyini obwakatonda kubanga ffe tuli basika tuli baana jajaffe ibulayimu tuli baana bakatonda abazuma ah, bayibuli emaliriza akanene yakobo taata tuli bawanguzi n'okukira tetulimigira tuli mutwe tetuli wansi tuli waggulu tetuli banafu tuli b'amaanyi olw'ekyo ekiro garuse maaso go mukama bangamba mukama nyambulula n'ebyambalo nyambulula n'ebyambalo byembadde nyambadde nyambulula n'ensina zembadde nyambadde omulabe sitaani zeyanteekako onyambaze ekyambalo eky'olutalo mukama ekyokulwana olutalo osumule mukama etereke n'okulwasa mama otugambye mukama mu yeremiya ataano abiri mutaano ti mukama asumuludde etterekero lyo lyokulwanyisa kubanga alina omulimu gw'ayagala kukola ery'emizimu egy'ekika ery'amaroko ery'emisampa ery'ebyokoora ery'emyoyo emibi eky'abanabi b'obulimba eky'amanado babazesinga ng'olipozeesi egy'emizimu obatetokyaulira katonda obatuulira emizimu naye yeebazibwe mukama after the wednesday radio ekiro kyaleero yeebazibwe mukama after the kupeeki eyo eyamutuleson fellowship yeebazibwe mukama akonectinza awaawo ku youtube waliwo ekisa kya katonda ekikugwako waliwo omuliro gwa katonda waliwo entiisa katonda ekwambala omuliro gwe okusaasira kwe twawulibwa yawulibwa yawulibwa yawulibwa yawulibwa yawulibwa olw'olutalo kromozeshikata alabeza ekyawandikibwa omulebwa naayimusanga enfuufu mukama ayimusa omutindo omutindo ogusooka gwe mutindo gw'okuyimusa endowoosayo ebadde dawuno ebadde wansi nnyo abamu abaddeyagala bivaamu abala bifaamu dda nogaa ne mukama naye alaba sina kyakkola endowooza ebadde yononese tugenda ofuna endowooza yabasajja bayababiri abagenda mu kuketta endowooza nga egambe nti anti tumaze okutegeera mukama yatuwadde edda ensi yonna kubanga emizimu n'emisamba gyakankanye dda akwaya that attitude funa endowooza eyo mundaayo lwaleero yambala endowooza eyo endowooza egamati sengenda okubeera nga neyongerayongera amaanyi ebisimu gyekigenda okuba nga kyeyongerayongera okunafuwa funa endowooza eyo funa endowooza nti olina obuyinza n'amaanyi ku bisimu n'emisambu ogenda gyogerera n'obuyinza obuyinza mukama katonda bwakwambasa njagala endowooza yewangula olutalo kaakati nga tonnawangula lutalo lwa mwoyo njagala owangula olutalo olw'endowooza oh jesus ford mukama tufuna endowooza empya kakati olwaleero kitange endowooza yaffe ebatewanguddwa nnyo nnyo nnyo nga ffe tukankana ffe tutya tutidde okulwana obutalo tutidde okulwanyisa emizimu n'emisambwa naye olwaleero mukama katonda otwambaza amaanyi emyoyo gyaffe kakano kitange leka emyoyo gyaffe nagyo kifuna amaanyi olwaleero nga tugenda okuyingira olutalo yesu kristo obwana wa katonda widdedikeeti twewunga mwendagana omusaayi gw'omukama nga tweneyeezo n'endagano zetwayingiramu ezaatulo ez'endagano z'amalogo agatulokebwa endagano z'amalogogo n'ezaalugibwa ebintu byaffe mukama byonna tubiwunga mwendagano omusaayi gw'ekitange mukama embuto zaffe zawungebwa eri emizibu n'emisambwa oh, oh jesus lord katonda owekitibwa namanyi bwana mukama endagaano ezo nafisazaamu n'endagaano y'omusayi gwa yesu kristo emizimu mwe temukyalinako obuyinza tugenda obbalumba kati mulinya era yesu kristo mwana katonda tugenda obbalumba n'endowooza empya ey'obuwanguzi yingira mu lutalo kakati yingira mu lutalo yingira mu lutalo badde atudde eyo mu ntebe y'osituka kaakati va mu bubadde weebase tojja kubalira mu buliri golokoka oyingira mu ttalo razakatabazashikata va mu kisenge va mu ntebe jamu ejaketi kyakwessuuka abange ekiseera kyakuwangula endowooza yeekulaga ki laba ng'omulaba omulamba kubanga mukama asumuludde ebyokulwanyisa by'ebyokulwanyisa amazzi amakwafu agwa g'omuzira sooka omu mukwate anayingira mu nyumba y'ow'amaanyi kubanga tetukuba mukubi tetugoba mugobi ebyaffe tagenda nabyo kubanga ekyawandiikibwa kigamba ziyamira obugaga n'ali busesema walwayamira makaabo walwayamira obulamu oyo gwetulumba oyo ayakuleetako endwadde ayakuleetako ekikolimo ayakuleetako ekivume abange tumupakingira bye yaleeta agenda nabyo ya bye yali yatwala tubimukyako abange nga tetunamulumba kyenva nyambalamanyi n'obufuzi mukama n'obu wizo mumpe bw'agatondo kubanga nzise y'umukama data mukubikuru wa tano ayayayaya mama morunyiro romenda kineba imboro imboruja rokwani dokutore chitabo novembro boneroba kubanga wativa nogurira chitao rokuva mu buri chika na buri kwanga nodufura bakabaka bakabona abafuzi right now uri kabaka uri kabona uri mufuzi abange fuga bogora abange bogora imirangana nyiri buyinzonga tayina choja eche mizimu eche jetika aba abanga abange ekibadde kikozesa ensobi abange n'oyendera mu bulokozi abange n'opa abange n'okeya nga kyagala obeereko n'ensonga yesu awangula olutalo yagamba wuyo omufuzi wansi naye tandinako ntandikiro tandinako wantandikira wulira wulira wulira wulira ng'ekyo ekyekika kirumbe kati nkuwulire kankuwulire kankule kankule kankule Oruarero, I do not go, Kalakawak, Omesu, Omesus, olwaleero mpisa amaanyi g'omukama katonda n'obuyinza buva kyolya kitange we are exercising abo ezaauthority tulaga obuyinza okuva kyolyayi katonda w'eggulu bweyayogeza obuyinza ebisamwe negidduka n'emizimu negidduka mu bantu nafe mulyera okutubona wakatirwa twogeza obuyinza essaawa eno eri buli musambwa eri buli muzibu gonna gonna mukwana we togeza kumanyira mbeera togamba nti ebyami bya bulijjo bwentobeba ekisa kya mukama kidda bupya mu lunaku olodi olwali waliwo ekisa ekityoba kibi kyakuyitaku olwaliro ekisa ekyolwaliro katonda wamanyi gonna kitanga kyaggwawo yesu kristo ekisa ekijja kigamba nti omulabe bwanayimusanga evungo yimusa omutindo byakuyimusa omutindo mu mbuto z'abaana bo ayi katonda wange bw'abadde avaamu embuto olwaliro katonda anyweza omwana oyo mu lubuto gwekisimu ekyakwekibadde kijjamu embuto nkookya omuliro gwa mukama katonda kusigukula mulinyera yesu kristo omwana wa katonda gweki kizibu ekibadde kireese obuguma mwana wa katonda fuluma mu linnya erya yesu osimbula ofayo mu linnya erya yesu kristo mwana wa katonda ayikola ponyo healing power amaanyi agasumula agawonya leka gabeerewo olunaku lwalo kitange mukama nga tweyongerayongera okubeera obuwanguzi leka obuwanguzi bwebulamu bwaffe olunonde buno ayi katonda wekitiibwa nanyibona mukama emizimu ekyobwenzi ejyannamuziira ekibadde kitawanya abakaga abaana ba katonda mwokebwa omulungu amakatonda nga mufulumizibwa ddala kati mu linnya erya yesu amaanyi g'eddobo gonna ge badde bakulose lye bakusimbira ku malaalo lyonna libokebwa omuliro gwa mukama katonda bwe emisimu ekyabafu ekiva emagombe egiyisa okutawanya abaana ba katonda ffe tuli baana b'abafu tuli baana ba mukama musimula mwokebwa omuliro gwa mukama katonda jesus lord leeta omukisa eri abaana bo kitange leeta okulaakulana eri abaana bo katonda ekitiibwa watugambye ebisa nti ogenda okubeera ng'osasula emirundi kikumi leka abaana bo balabe ekikumi ensimbi yogenda okubasasula ayi katonda w'ekitiibwa taata n'okusinginyayo mukama nga tuwolekedde olugero lw'okuyingira obwakabaka bwa katonda kitange tuwa amaanyi tuwa obuvumu tuwa okukkiriza tulwana entalo zino nga tetuzze mabega kubanga tugenda kuyita mu ntalo okuyingira obwakabaka bwa katonda tuwa amaanyi okuwangula kubanga watugambye nti awangulwa awangula alisikira ebyo naye awanguddwa tagenda kusikira n'omunna ogumu yesu kristo omwana watukwebaza kubanga tumaze okuwangula tugenda tugenda kukwata ku bulungi bwo mulinnya erya yesu mulinnya erya yesu weebazibwe mukama awoolinza n'omukubiraku mu ngalawo mu ntebe yewootudde kubanga katonda yamaze dda okuwangula okuwangula mulinnya erya yesu kristo omukisa katonda afe omulungi ow'ekisa tukwebasa kubanga tumaze okuwangula era tujja kuddayo okuwangulwa tugenda kweyongerayongera buli kaseera okubeera abawanguzi era tegiri esaawa eno n'obusumbate omubirwa sigala ng'owuliriza kyenda munaana katonyeza omusanvu emmere y'omwoyo gwo mukama yeebazibwe amannya gange nze mukyala kibalama irene nze ne famire yange twagala okwebaza mukama olwakyenda munaana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kubanga tetulese kyekimu weewaawo eno mmere yamwe